بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهم أهم أشد خلقا من خلقنا إنا خلقناهم من تين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين إذا متنا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين قل نعم وأنتم داخرون فإذا متنا وكنا ترابا وإذا من عنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون وشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعد يتسالون قالوا إنكم كنتم تعتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين صدق الله العلي العظيم सूरत साफ़ात पढ़ीसूं वे अॻ में एकवीह आयत ताईं पढ़ीसूं पाण वरी यारहीं खां शुरू कई अथऊं यारहीं आयत खां वठी शुरू कई अथऊं हाणे चालीह आयत ताईं पढ़ी विया आहियूं पर हाणे हिन में छा आहे पंहिंजो जेके माण्हू रद्द कनि था त भई आख़िरत आहे को इहो मलक़यामत आहे को बासवादल मौत आहे जेके नथा मञनि उन्हनि जो किसो हले पियो त उहे अहिड़े नमूने सां रद्द था कनि पोइ अहिड़े नमूने सां उन्हनि खे क़यामत जे ॾींहुं उथारियो वेंदो ऐं पंहिंजो उन ॾींहुं अहिड़े नमूने सां उन्हनि खे चयो वेंदो त हाणे हलो सिधा हिन दौरख ॾांहुं ऐं मुंहिंजो दौ ज़ख वारा बीठा अथव तव्हांजे लाइ त तयारी करियो पोइ हाणे उते उन्हनि जी सलाहूं उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल जेका उन्हनि सां जेको गुफ़्तगु थींदी पंहिंजे उहा सॼी हाणे हिन पीस पैसेज में आहे इनशा हाणे हुनखे पढ़ूं था वरी त मुंहिंजो फस्ट हफ़्ते हेमि हुन खां पुछ पहिरीं त आयत अची वई हिकिड़ी त हुनखां पुछ त भला अहम अशद ख़लकनि अम मन ख़लक न जेके माण्हू मतिलबु जेको काफ़र आहे जेको फलाणी जॻह वारो मसलनि अबू जल आहे की अबू लहब आहे की वलीद वग़ैरह आहे या फलाणा आहे या हुन खां पुछियो त तोखे ख़लकणु ॾुखियो हुयो अलाह जे लाइ हिकिड़ो माण्हूअ खे या हिकिड़ी क़ौम खे या हीउ जेको आसमान ऐं ज़मीन हीउ जेको अलाह ताला ठाहियो आहे उहो ॾुखियो कहिड़ी वधीक ॻाल्हि ॾुखी हुई जेका असां ठाहे छॾी आहे ऐं तुंहिंजो ठाहिण को ॾुखियो कोन हो हाणे अहिड़े ई नमूने सां असीं जेको आहे आख़िरत में क़यामत जे ॾींहुं जेको आहे सो हिनखे उथारींदासूं उहो असांजे लाइ ॾुखियो न आहे उहो बि एतिरो ई आसानु आहे जेतिरो पहिरीं दफ़ो खल्कियोसि सूरत यासीन जे आख़िर में इहो ई मतिलबु त अल्फाज़ हुआ त पंहिंजो ई चवंदा केरु केरु उथारींदो असांखे बास बादल मौत त पोइ अलाह चयो उन जंहिं पहिरियों दफ़ो खलकियो तव्हांखे उहो ई तव्हांखे उथारींदो हाणे इते फरमाए थो इन खां पुछ पुछे थो इना मिन थी इन जेके माण्हू आहिनि इन्हनि खे बि असां इन मिटी में पैदा कयो इन जो जेको वॾो जेको आज़म अलाम खे बि मिटी मां पैदा कयोसीं असां पैदा कयोसीं हाणे फरमाए भले अजीब त ऐं तोखे अजब थो थिए त हीउ ईमान था आणनि ऐं तोखे अजब थो थिए हिन ॻाल्हि ते मोहम्मद पाक सलाहु वसलम रसूल पाक सलाहु वसलम खे या जेको मोमिन आहे हुनखे मतिलबु त ख़िताबु थी सघे थो त तव्हांखे हैरानी आहे त हीउ काफ़र छा आहे ईमान नथा आणीनि ऐं हीअ जेके आहिनि पंहिंजो काफ़र जेके आहिनि उहे वरी यस तस् खे उहे मस्खिरी था कनि मतिलबु हिकिड़े अहिड़े नमूने सां त उहो सॼी ॻाल्हि जेका रसूल पाक जी हाणे ॿुधो पियो असांजो बुज़ुर्ग आहे वीचारो सिंध जो वॾो माण्हू आहे पर हाणे पोइ उहो हेॾा होॾा जूं ॻाल्हियूं करे वरी हाणे नूरनामे हीअ नूरनामे जी ॻाल्हि मूं हुनजे ख़ानदान वञा ॿुधी आहे उणिवीह सौ पंजहठि चोहठि में ॿ टेहठि में ॿ ॿाहठि में तंहिंजो त हुनजो नूरनामे ख़िलाफ़ु अलाए छोरनि खे मुसीबत थी आहे त मतिलबु जी क़ुर आहे हीअ जनम आहे दोज़ख आहे हीअ आहे हीअ जनत आहे हाणे इन ॻाल्हि खां जेका बि तकरीर शुरू कंदो बसि इहा ॻाल्हि भई तूं पंहिंजूं जेके ॻाल्हियूं अथई उहे कर न हुनखे इहा ॻाल्हि ज़रूरु करणी आहे हाणे इहो मसखिरी थो करे इहो मज़ाक थो करे पंहिंजो तोखे मरिणो आहे पर हुते अॻे अॻिलाए जेकी आहे तूं नथो वञी अलाए न मञ त पोइ पर हुते तोखे पर करिणो पवंदो पोइ हाणे अलाह ताला रम करे हुन ते असां ते हिदायत ॾिए सभिनी खे भल अजीब त भई युरून ऐं तोखे अजब थो लॻे हुननि खे मस्करी सुझी आहे मस्करी था कनि पंहिंजो शाइर शाइर चयो त अखे शेर खे छॾियूं था अॻिते हलूं था वेदा ज़ुख़रू ला यस्कुरून जॾहिं हुनखे नसीहत कजे थी जॾहिं हुनखे हीअ यानी क़ुर तौरात ॿुधाइजे थो त उहो जेको आहे सो नसीहत नथा वठनि जेके हिन ॻाल्हि ते नथा हलनि वेदा राओ आयतनि यस तस्रे जेका निशानी का अची हाणे हू मथां हो यसरून हाणे वरी यस तसर हाणे इहो मतिलबु हिकिड़ो मस्खिरी जो हिकिड़ो वॾो फॉर्म आहे मां हुनजी माना जो फ़र्क़ु ग्रामेरियन खे ख़बर हूंदी ऐं असां वटि ॿिन्ही में मतलबु निकिता आहिनि मस्खरी मुंहिंजा यस तस्खिरून मौजून जेको उन ते टोकूं था कनि वकालू इन सहरोन जेको रसूल पाक सलाहु ॿुधाए थो पियो या जेको मौजा ॾेखारे थो पियो इहे जेके आहिनि से आहिनि पंहिंजो सिम जादू आहे पधरो या इदा मिथना व खुना तुरा व वॾा अमन ऐं नाला बाबा उसून हिन जो माना में करे चुकासूं त जॾहिं असीं भुट मिटी थी वेंदासूं हॾियूं थी वेंदासूं अने खां पोइ छ असां उथंदासूं वरी ॿीहर आबा उन अवलून या असांजा जेका आबा ॾाढा अॻे हुआ उहे वरी उथंदा पोइ हुनखे अलाह अलाह ताला चए थो हुनजे मुतलिक़ हे रसूल पाक सलाह चओ हुनखे नाम बेशक ईअं थींदो हाओ ईअं थींदो नाम जी माना हाओ अंतुम दाख़रून ऐं हितां जॾहिं उथंदो त हूंदो बि ख़्वार ऐं ख़राब ऐं बेज़त आहे ज़लील कमीणा थी उथंदो मतिलबु त तव्हांजी हालति जेका हूंदी हुन वक़्तु का अहिड़ी कोन हूंदी जो तव्हां इकराम वारा हुजो जो अलाह ताला ख़लकियो आहे इंसान खे बनी आदम खे असां कर्रम न बनी आदम ते इकराम कयो आहे सूं पर उन ॾींहुं जॾहिं तूं उथंदे त दाख़रून मञा उथंदे तूं बे बेइज़त थी ज़लील थी ख़्वार थी उथंदे हुजे ई तुंहिंजी हैसियत उन वक़्तु अहिड़ी हूंदी फ इन मां हीअ ज़जरतुनि वाहिदतुनि फैज़ा हुम यन ज़रून छा हिकिड़ी उहा ज़जर आहे वाहिद या सूरत यासीन में बि हीअ अल्फा ज़जरतुनि वाइद या ॿिया सही हथु हुन में हो सही हतन वाह हिदन हिते आहे ज़रतुनि वाइदो हिकिड़ो आवाज़ु जेको ईंदो हिकि वॾी थींदी जेका उन में उनजो इंतिज़ारु त पिया कनि साईं फैलाहुम यंज़ू पोइ उहे ॾिसणु लॻंदा पोइ जा उहो ईंदो ज़रतुनि त पोइ उथ उथंदा या पोइ चवंदा छा चवंदा या वयल असां ते वियल हुजे असां ते मुसीबत इज़त छा थी हलियो असां त मञी कोन थिए ॻाल्हि के हाणे हीअ त पधरी थी पई हली हीअ त कंहिं वाकई अची वई हली हाणे छा कजे केॾांहुं भॼूं ऐं इनल मफ़र भॼण जो ज किथे आहे कंहिं पासे भॼिजे वकालू या वयल न अचे असां ते मुसीबत थी वई आहे हाज़ा योमु दीन हीअ आहे हिसाब किताब जो ॾींहुं दीन मालिक माना दीन जो ॾींहुं दीन दीन दीन बि आहे मज़हब जे माना में दीन माना हिसाबु आहे हिसाबु क़यामत जे ॾींहं में मालिक योमुद्दीन माना हिसाबु किताब जे ॾींहुं ॾींहं जो मालिक अलाह ताला हिते उहो लफ़्ज़ योमुद्दीन हाज़ा आहे योमुद्दीन इहो आहे हिसाबु किताब जो ॾींहुं इहो आहे क़यामत जो ॾींहुं रेकनिंग डे आयो हा हाणे हाज़ आहे योमल फ़सल इहो फ़ैसिले जो ॾींहुं आहे इहो धार धार करण जो ॾींहुं आहे फसल मतिलबु माण्हू मोमिन जेके आहिनि से अलॻि थींदा काफ़र जेके आहिनि से अलॻि थींदा हिन हिन माना में इहो फसल जो ॾींहुं आहे फसल लुणबो आहे पंहिंजो फसल पोखिबो आहे पोइ वरी फसल लुणबो आहे उहो बि अरबी मुंहिंजा लफ़्ज़ वरितो आहे असां सिंधी में फसल फसल आहे पोख आहे जेका माण्हू वरी थो लुणे थो त हा हा इहो फसल अलदी कुन तुम बि तो कज़बू हुन खे चयो वेंदो त इहो हुओ उहो ॾींहुं जंहिंखे तव्हां कूड़ो ते पिए कयो हेतिरो वक़्तु हाणे उथो ॾियो मूं लाइ हाणे चओ ओशरू ओशरू गलतियो अॼु अलदी न गॾु करियो हिननि की जेके ज़ालिम आहिनि ॾोहारी आहिनि जेके ज़ालमूं अज़वाज हम ऐं उन्हनि जे संगतियुनि खे अज़वाज ज़ो जी माना ज़ाल मुड़ुस बि थिए थो पर हिते ज़ोली माना हुनजे ग्रुप वारा हुनजो जेको संगत साथ हूंदी जेका हुनजी जेको पार्टी हूंदी जेका जेका बि नालो हुजे हुन पार्टी जो ऐं नाला कोन्ह थो ॾियां मूंखे ख़बर कोन्हे कहिड़ी पार्टी कहिड़ी पार्टी कहिड़ी पार्टी जूं टेहठि पार्टियूं थींदियूं ॿ ॿाहतरि टेहतरि पार्टियूं थींदियूं हो जेका बि ओश तव्हांजी जेका पार्टी आहे तव्हांजो जेको ग्रुप आहे तव्हांजो जेको उहो अज़वाज हिन मां उतां इहा माना आहे ज़लम अज़वाज़ जो हुउमि वमा कानू या आबूदून ऐं जन शयुनि खे तव्हां जन शयुनि जी इबादत थिए कई हाणे हिकिड़ी त इबादत उहा आहे जेका माण्हू कनि था मतिलबु टैम्पल में वञिबो हिंदुनि जे वीचारो हू बुत रखिया आहिनि उहे उन्हनि खे थो पूज पर ॿियो हिकिड़ो पूॼा माण्हू इबादत थो करे उन्हनि ख़्यालनि जी उन्हनि फहमनि जी उन्हनि इमेजिस जी जेके हुन ज़हन में आहिनि त आऊं बसि हीअं आहियां ऐं अहिड़ो आहियां ऐं बसि हीअं आहियां त उहे बि हुन जा जेके आहिनि से ख़्यालु जेके आहिनि से हुन जा खुदा आहिनि भला तलाउ फरमायो पंहिंजो त ॾिसो ॾिठो अथव हुनखे जीअं पंहिंजे नफ़्स खे पंहिंजे हवा खे पंहिंजे ख़्याल खे पंहिंजे वहम खे जेको आहे सो अलाह बनायो आहे त इहो पंहिंजो वहम जेको आहे हुनजो जेके ख़्यालु जेके अथसि त आउं बसि अहिड़ो आहियां आहियां हीअं आहियां ऐं धरती हीअं हलंदी काइनात हीअं हलंदी अला आहे को कोन को हीअ हिसाब किताब को आहे को कोन को त इहे बि हुनजा जेके आहिनि से ख़्याल जेके आहिनि से हुनजा खुदि खुदा आहिनि हुनजा वम जेके आहिनि से हुनजा खुदा आहिनि हिते हिन में माना में ओशरु ज़लमू ज़ुलमूं वज़वाजहम वमा कानू या आबिदून जिन हुननि जी हुन पूॼा थिए कई जंहिंजी इबादत थिए कई मतिलबु माण्हू जेको हिकिड़ो आइडिया वठे थो भई नेशनलिस्ट आहियां आऊं नेशनलिज़म जेको आहे सो हुनजो ख़ुदा आहे मुंहिंजो ख़ुदा हुनजो नेशनलिज़्म हू चवंदो आहे कम्यूनिस्ट कम्यूनिज़म आहियां हू चवंदो आहे फलाण आहियां हू जेको चवंदो आहे फलाणो आहियां पोइ हिकिड़ो उहो जेको इज़्म हू ठाहे थो उहो हुनजो ख़ुदा आहे उनजी हू इबादत थो करे उहो आइडिया आहे परसेप्शन आहे हिकिड़ो जेको हुन ठाहियो आहे हीउ जेको दीन ईमान जेको अलाह ऐं रसूल जेको ॾिनो आहे हीउ हिकिड़ो आहे मतिलबु त हू चवंदा इहे आहिनि इहे जेके आहिनि भटकियल आहिनि त मज़हबी माण्हू जेके आहिनि सभु बेकार आहिनि सभई इहे ख़राबु आहिनि इहे बि ग़लति आहिनि त पोइ हाणे उते हिन ॻाल्हि जो फ़ैसिलो थींदो उते फ़ैसिलो फ़ैसिल इनजे करे उन ॾींहं जो आहे योमुल भई वाकई जॾहिं उथिबो पोइ ख़बर पवंदी पोइ हाणे चवंदासीं उथंदासीं कोन मां अॻे जब जवाब ॾेई वेही रहंदासूं पोइ छा कंदो अला साईं सम्झो खे केरु पुॼे पोइ हिते त केरु त पुॼी कोन सघे हुते चयो बाबा हाणे इहो जहीम लाइ हुनखे मोकिलियो पोइ हेॾा ई मतिलबु हुनखे रस्तो ॾेखारियो हीअ अथव रस्तो हिदायत हिदायत माना रस्तो वठायो वठो कहिड़ो रस्तो रस्तो हिन में फरमाए फरमायोसि उशर ज़लमू असवाजुमि उहा मकानू या अबदून मिंदून ला अलाह खां सवाइ ॿियनि जन शयुनि जी ख़्यालनि जी परसेप्शन्स जी जेके इज़म्स जी जेके पूजा जिन जी त कयईं माना जिन ते उहो हुयो पंहिंजी ज़िंदगी सॼी गुज़ारे छॾियईं उनजे ख़्याल में सी तव्हां हीअ किताब पढ़िया आहिनि हू किताब पढ़िया आहिनि हू किताबु पढ़िया आहिनि हज़ारे किताबनि जा नाला वठी वेंदो हाणे इहे सभिनी माण्हुनि पढ़िया कोन्हनि पोइ इहो को ज़रूरी कोन्हे ज़िंदगी जे लाइ त माण्हू ज़िंदगी इन्हनि किताबनि ते जेके तो पढ़िया उन्हनि ते गुज़ारे हाणे तोखे सम्झ में अची वियो अहमदु इहो तुंहिंजे लाइ सुठो थियो पर हे तोखे कब क़बर में कमु कोन ईंदा हे तोखे क़यामती ॾींहुं को किताब कमु कोन ईंदा इहो फलाणे जनरल हीअं लिखियो आहे फलाणे हीअं लिखियो आहे फलाणो बबू जेको फिलासाफ़र हुन हीउ लिखियो आहे हे तव्हां किताब पढ़िया आहिनि तव्हां जॾहिं पढ़िया कोन भई माण्हू ॼण जेतिरा आहिनि मूंखां वधीक पंहिंजो मूं जहिड़ा हाणे उन्हनि खे तूं सभु बाए त किताब भई तो जहिड़ो को क़ाबिलु हूंदो उन ई किताब पढ़िया हूंदा हिकिड़े अधु माण्हूअ पोइ हाणे तूं उन हिसाब ते तहरीर थो तूं तहरीक थो तूं हलाई हाणे भलाए हलाए पर हाणे पोइ इहा तुंहिंजो इहो थियो तुंहिंजो खुदा इहे किताब तुंहिंजा खुदा आहिनि हीअ जेके तूं पढ़िया जंहिंजा तूं नाला वेठो वठी इहे तूं इबादत तूं इन्हनि जी थो करीं छो जो उन्हनि खे तूं सहाराई थो हर जॻह ते जिते अची थो तू नूरनामे जी जेको आहे हर हंधि गिला थो करीं हुन क़ुर जी गिला थो करीं तोखे हर जिते अहिड़े नमूने जो पर भई अहिड़ी ठठोली थो करीं तूं मस्खरी थो करीं अहिड़े ॻाल्हि जी बाक़ी पंहिंजी हुन ॿी ॻाल्हि जी इबादत थो करीं उन ॻाल्हि ते तूं हली थो त हाणे पोइ हिनखे छा कबो पोइ फर फ़रमाए थो जन अलाह खां सवाइ जंहिं ख़्यालु जंहिं वहम जंहिं स्टेचू जंहिं बुत जंहिं पंहिंजे शइ जंहिं बि शइ जी पूॼा थिए कयईं हिननि सभिनी खे गॾे विझो जहन में ज़हीम पोइ हुनखे जहीम माना दौलख जो रस्तो जेको आहे हुन तां लॻायो हुन ॾांहुं ॾस ॾियो त इहो अथई हाणे इहो वठो वठो मतिलबु हुनखे जीअं डोर कढिबा आहिनि या वाण वापसि आणिबा आहिनि हुनखे माण्हू या ॾिढूं ऐं ॿकरियूं त हिन पासे खां हिते पोइ ढगियूं रिढियूं जेके बि ढोर आहिनि से हिकिड़े नमूने सां हलंदा पोइ हिनखे चई इन नमूने सां हलायो पोइ फ़रिश्ता हूंदासीं की हिन पासे खां हिन पासे खां पादर हणियो हुनखे चवंदा ही हाणे हलो इहो जनम पियो परियां ॾिसिजे इन में हली घिड़ो पो हाणे चवंदा विड़ा सॼे साड़े मारींदो किला वञी चए हलूं था अकेले आहे पोइ वेंदा हेॾाई हाणे हिकिड़े हंधि पहुचंदा अञा दोलख में दाख़िलु कोन्ह थींदा पोइ हुते फरमाइबो बिल ड्रामो लॻो पियो आहे हिते हिन में सूरत में में चए बीहारियो हिनखे हाणे हू दग वठियूं वञनि पिया हाणे हिते हिकिड़े हंधि बीहारिबो हुनखे वकीफ़ू माना हिनखे बीहारियो हाणे बीहंदा हुआ छा लॻा बीहनि चए वक़िफ़ू हुउमि इन होम मसूलून हाणे हिन खां पुछा कई वेंदी अहिड़े पुछा थींदी तव्हांखां भई तव्हां छा कयो छा न कयो तव्हांखे पैगंबर मोकिलियासू हुननि जी ॻाल्हि ॿुधियो कोन्ह ॿुधियो छा कयो बीहो वक़्तु हिन खां पुछि पुछिबो वकीफ़ू हुमि इन होम चए हाणे हिन खां पुछियो वेंदो त मालखुम तव्हांखे छा थियो आहे मालखुम ला तना सरून हिक ॿिए जी मदद नथा करियो यानी दोस्त खां बचण भॼी हिक ॿिए जी मदद करियो भला हाणे हाणे मतिलबु वध अथव वाट वार वारो करियो भॼी वर पोइ हिते मोटो हिक ॿिए जी मदद करियो जनम खां भॼी वञो निकिरी वञो हिक ॿिए जी मदद छा ला नथा करियो मालखुम ला तना सरून भलो मुस तस्लिमून पर हाणे त पंहिंजो तस्लीम थियो ऐं भॻा वञो सरेंडर कयो ऐं सभु जुगेट कयो ऐं भई रिढुनि वांगुरु ईअं भॻा वञो जहनम जे तरफ़ में किरण हिकिड़ी वरी हुन जा पोयां ॿी वरी टी वी हाणे भॻा वञो बसि ईअं मुस्तस्लिमून थियो ऐं पंहिंजो भॻा वञो पाण क़बूल ऐं क़बूल कंदो पाण पाण क़बूल कंदो त हाणे असां छा कयो जहान ज़िंदगी में असां छा करे आयासीं उहो हाणे पाण ई तव्हां क़बूलु कयो पंहिंजो मतिलबु त ॿिन्ही सेंस में हिन लफ़्ज़ माना मुस्तसलमुन तव्हां सरेंडर कयो आहे हाणे त तस्लीम थी आया आहियो हाणे त मतिलबु त हो जेको आहे हुन चयो त असां इस्लाम क़बूलु न कंदासूं हाणे मुस्तस्लिमून तस्लीम थी आया आहियो पर या चइजे त हाणे पाण क़बूलु कंदव तस्लीम कंदव त असां बराबरि ई ॾोह कया क़बूलु कंदौ एतिराफ़ु कंदो मुहतरफ़ थींदो धंधो हिन ॻाल्हि जा अकबल बाद हुम अला बैदीन य यत सा अलून ऐं साम्हूं थी हिकु ॿिए ते सुवाल जवाबु कंदा आहिनि हाणे हिकु ॿिए खे बीहंदा अचनि हा तव्हां अविनाश सां खारायो हिन इहे इहो जेको ड्रामो आहे ॿियनि हंधि बि अलाह ताला क़ुरशी में ॿियनि हंधनि ते बि आहे हिते बि आहे अकबल बाद हुम अला बैदीन य यत सा आलून हिकु ॿिए खां सुवाल पुछण में हिक ॿिए बीहंदा पंहिंजो आॾा थी हिकु ॿिए जे ओॾोड़ा ओॾिड़ा थी ऐं हिकु ॿिए जे साम्हूं आम्हूं साम्हूं थी रुरू भरू थी हिकु ॿिए खां पुछंदा कालू इन कुम कुनुम त तूं न ना अनिल ज़मीन हू चवंदा रोज़ु तव्हां असां वटि हूंदा हुओ चवंदा हलु त हलूं फलाणो हली कमु था करियूं फलाणी तहरीक सां हली हलायूं फलाणो इज़्म सां हली हलायूं फलाणी हीअ था करियूं तव्हां रोज़ु असां बीठा हूंदा हुआ पंहिंजो कालू इन कुम कुन तुम न ना असां वटि तव्हां ईंदा अनिल ज़मीन साॼे पासे खां भॻा ईंदा मतिलबु कालू बल लम त कूनू मोमिनी हू ॿिया बि हुनखे चवंदा तव्हांखे मोमिन थियणो ई कोन हो पर हिते हीअं असां ते तव्हां हणो हाणे तव्हां ॾियो पाण ई ॾियो असां ते छा था कवर करियो उहो जवाबु ॾींदा बल्कि न न हुआ ईमान वारा ईमान तव्हांजे दिलि में हो ई कोन खुदि ई असां ते ॾियो छा था ॾियो तव्हां पाण ई कोन हुओ हू जेके ॾाढा ॾाढा मुड़ुसु जेके हूंदा न पंहिंजो लीडर जेके हिन यारनि जहिड़ा पोइ चव उहे चवंदा त हुननि खे हीरनि खे चवंदा ॿिए हंधि वरी उहे हीरनि ऐं ज़ईफ़नि जी ॻाल्हि हिन इन नमूने सां कई थी वञे पोइ मां कनि लंदा अलेहकुम मिन सुल्तान असांखे त का अथॉरिटी तव्हां ते कोन हुई तव्हांखे असां को ज़ोर मस करे ऐं कोन थो पंहिंजे हुन गस ते हलायो त हीउ पाण ई ते आयो असांजो त ज़ोर तव्हां ते हलियो कोन्ह थियो उहो मां कान कनि लंदा अलेहकुमिन सुल्तान असांजो त को सुल्तान तव्हां ते असांजी अथॉरिटी पावर तव्हां ते कोन हो बल्कुन तुम ق کم پل کن تم قوم تو ہی تاغی یعنی قوم خود ہی جی شیتانی قوم ہو شیتان جڑا ہو تغا والا تاقی ہو بے فرمان ہو فق ال رب بنا وہ چند ان چند چاہیے असां ते अलाह ताला जो कौल हकु हक़ु थी वियो हिन जेको अलाह ताला चयो तव्हांखे जान में मोकिलींदुसि हाणे उहा ॻाल्हि त सची साबित थी वई हली उहा पकी थी वई हली हक़ु थी वई हली हक हलाई न कौल रब न इनाल खून हाणे त इहो चखिणो ई पवंदो ज़रूरु चखण खां सवा मतिलबु इहो मज़ो जेको आहे सो चखिरो चखि वियो कोन ईअं ॿोड़ चख चखी ॾे मूंखे वरी पोइ ज़ुबान खां कढी छॾिबो बसि न चखो माना हाणे यका पिया चखो हाणे पिया खाओ पीओ हिते मौज करे जान में पंहिंजो इहो जेको तव्हां लाइ तयारु करे रखियो वियो आहे ज़ाइको चखो हिन माना ज़ाइको ज़ाइको वठो हाणे जेको कंदा हुओ हुनजो जो खुम इना कुना गावीन पोइ गुमराह कयोसीं ऐं पको पक असां बि गुमराह हुआसीं पोइ हिकु ॿी महिरबानी पाणी क़बूल कंदा चए असां तव्हांखे गुमराह कयो त असां गुमराह कयो असां हुआसीं गुमराह फाग वाइना फाग वाइना कुम इना कुना गावीन फ़ाइन होम जो माइज़िन फिल अज़ाब मुश्तरिकून पोइ हाणे हिन गॾु हिन अज़ाब मज़ हिन जेका सज़ा मिले थी पई हाणे तंहिंमें सभु पाण मुश्तरक आहियूं पंहिंजो इश्तराक आहे पंहिंजी कंपनी गॾु आहे मुश्तर इश्तराक खोलबो पंहिंजी गॾु बि मुश्तरक ठाहिबी आहे कंपनी लिमिटेड त उन उहा गॾु आहियूं पाण इना कुना नफ़ालो बिल मुजरिमीन असां बेशक जेके कमु कंदा हुआसीं चए मुजरिम आहे जा वारा कमु कयासीं जेके बि कयासीं धरती ते इना खुना नफ़ा बिल मुजरिमीन दो ॾोहारिनि सां गॾु कमु बेशक असां ईअं ई कंदा आहियूं अल अलाह ताला फ़रमाए थो इहो त इना खुना इना कदा लिख अलाह ताला फ़रमायो त असां अहिड़े नमूने सां मुजरिमनि सां कंदा आहियूं जेको मुजरिम हूंदा आहिनि हुननि सां अहिड़ी जुठ कंदा आहियूं असीं अहिड़ो मज़ो ॾेखारींदा आहियूं चिखाईंदा आहियूं हुननि खे इना खुना नफ़ हलो अलाह फरमाएख़ हेड़ा माण्हू हुआ जॾहिं हुननि खे चयो थिए वञे वियो त भई तव्हां चयो ला इलाह इह अल अलाह खां सवा को अलाह कोन्हे को ऐं ॿिए कंहिंजी पूजा कोन्हे माना हुकमर हकामनि ते हुनजे हलणो आहे त तव्हां मुस्तक़ब क़ानून पंहिंजो यस्तख़िरोन तकबुर ते कयो तव्हां वॾो हथ वॾाई ते कयो वॾी ॻाल्हि ते कयो भई कूलून ऐं चयऊं चवंदा हुआ त इनाल तारे हतिना शाइर मजनून छा असां पंहिंजा अलाह छॾे ॾियूं ऐं जेके अलाह असां ठाहिया आहिनि पंहिंजा उहे हिन शाइर जेको आहे मजनून आहे चरियो जेको आहे इन जे करे असीं पंहिंजा ख़ुदा खे ख़ुदा छॾे ॾियूं बलजा बिल हक़ बलजाबिलहक़खल मुरसलीन बेशक हुनजे अंदरि सचो दीन हो ऐं ऐं सन ऐं पंहिंजो सचो सचो चयो रसूलनि तव्हांखे इन ख़ुम लज़ाइ खुल अज़ाब आयो चखंदड़ अज़ाबु दर्दनाक इन ख़ुम लज़ाइ ख़ुल अज़ाबिललीम बेशक ॾुखोईंदड़ु अलीम अलमनाक जीअं चइबो आहे अलमनाक अज़ाब जेको आहे सो तव्हां उहो चखंदो हुमा तिजाव न मा खुन तुम तामलून ऐं तव्हांखे का जिज़ा कोन ॾिनी वेंदी को बदिलो कोन ॾिनी वेंदो सवाइ हुनजे जेको तव्हां अमल कयो हो तव्हां मलून जेको अमल तव्हां कया हुआ जेके कम कया हुआ उन्हनि जे बदिले हाणे मिलंदो ईअं कोन को तव्हांखे हरू भरू अदा था ॾियूं इलाह इला मुख़लसीन सवाइ उन्हनि हाणे वरी हेसि ताईं ॼण जहनम वारनि जो ज़िक्र थियो हाणे इस्तनाउ उन में थी वरी हे मुख़लस ॿारनि जी हाणे तव्हां आयत जेका इहा चालीह आयत हितां खां वठी अलाह जे बधन जी ॻाल्हि थी हले जो फरमाए थो मुख़लसीन उला हिकु सचाईअ वारा अख़लास वारा मुख़लसीन ऐं मुखलसीन हिन जूं माना मुख़्तलिफ़ आहिनि हिते हीअ माना मुखलसीन सचाईअ वारा इख़लास वारा उलाहक रिस्क मालूम जन्नत में जेको हुननि जे लाइ आहे रिस्क सो ख़बर आहे त अलाह ताला खे ख़बर आहे ऐं क़ुर तौरु तौर रात में ॻाल्हि कई वई आहे त हिननि जे लाइ कहिड़ो रिस्क तयारु कयो वियो आहे ऐं वहम मुखरमून हुननि जहिड़ा मेवा आहिनि ऐं हुननि खे इकराम कयो वेंदो हुन जी इज़त कई वेंदी हुननि जो शान ते अज़ीम हीअ मतिलबु वारा उहे थींदा जनत में इकराम वारा बनी बनी बनी आदम जेको आहे करमना बनी आदम अलाह ताला चयो त असां बनी आदम खे इकराम कयो आहे ॿियनि सभिनी शयूं जेके ख़लकियूं अथसि हुन खां वधीक इज़त वारो नामूस वारो पंहिंजो पंहिंजो आनर वारो डिग्निटी वारो तज़ीम वारो अलाह ताला ख़र्चो आहे इंसान खे हुनजे इकराम कजे मतिलबु त इन सेंस में त जेके वॾा आहिनि बि इकराम कबो इज़त कबी जेके हसम नस में जेका सरदार आहिनि क़ौम जा उन्हनि जो या मतिलबु जेके उमिरि में वॾा आहिनि जेके शर्फ़ में वॾा आहिनि जेके इल्म में वॾा आहिनि जेके नंढा आहिनि ते शफ़क़त कबी पंहिंजा जेके हेठा आहिनि उन्हनि खे इज़त सां उन्हनि खे हीअं कोन त वायात नमूने सां उन्हनि खे पंहिंजो ट्रीटमेंट ॾिबी या छा सभु कंहिंजो इज़ा इज़त इकराम कयो वेंदो इन इन फवा खे वहूम मुखरमून ऐं उहो हूंदा इज़त वारा फी जनात नईम वारी जन्नतुनि में जन्नतुनि जा मुख़्तलिफ़ु नाला का जन्नत नईम आहे का जनत माउ माउन आहे का जन्नत फिरदोस आहे का जन्नत अदन आहे का जनत फराण कहिड़ी आहे मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जूं जन्नतूं आहिनि पोइ हुन में माण्हुनि खे मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते मोकिले मोकिलिया वेंदो आहे फी अला सुरिन मुतक़ाबिलीन पोइ सुर पंहिंजो तकिया जेके पलंग जेके आहिनि सुरो शरीर चइबो आहे पलंग खे जेको आहे पलंग वारा बिस्तरो हंधु जेको आहे पंहिंजो खट खट पाण कट थिए ॿियनि को हुन वटि कटूं कोन पाण पंहिंजे जन्नत में कटूं हूंदियूं पाण वारियूं पंहिंजे सिंध वारियूं या पंहिंजो पलंग हूंदा या पंहिंजो छा हूंदा वरी मतिलबु त शरीर हुनखे चइबो आहे जिते माण्हू सुम्हे थो उहे हूंदा अला सुराबिल हिक ॿिए जे मुक़ाबिल थिया वेठा हूंदा प्यारा भरियो ऐं पंहिंजो मईन जा ऐं पंहिंजो निमथियुनि जा ऐं उहे माण्हू जेके आहिनि हुनखे गुलमान जा पिया जेके आहिनि फिरंदा पिया कंदा पिया मतिलबु ईंदा कंहिंखे ज़रूरत आहे कंहिंखे खपे छा त उहो ॾींदा लज़तरवीन उहो अछो हूंदो अछे रंग वारो जो लज़ीज़ पीअंदड़नि जे लाइ भई दुआ जेके पीअण वारी शइ हूंदी पर अरबी में जेको लफ़्ज़ु अॼु ठहे थो मतिलबु त शुरब शर शराब माना पीअण जी शइ शराब माना उहा न वाइन ही जेको अल्कोहलिक जेको आहे ड्रिंक जेको आहे हिन जी माना कान्हे का ऐं न को उन जी ज़रूरत आहे को क़यामत में को जन्नत में अहिड़नि जी जेको वरी के मुलाज़िम असां हिते पियूं था या कोन था पियूं वरी हुते पीअंदासूं इहो शराबु शराब बि बिना मुट आहे पंहिंजे घोड़े जो जहिड़ो माण्हू इंसानु मुटी छॾियो ओहिड़ो आहे मतिलबु त इनखे माण्हू छा पीअंदो हुन में धप बि न किनी भुछड़ी ऐं हुन में ख़मर मतिलबु त ख़ुमार थो करे हुनखे माण्हू होश वास खां निकिरी थो वञे पोइ हुते जेको अलाह ताला जेका ठाही आहे पीअण जी शइ पाण सिंधी माना ईअं करे चए थो भई पीअण जी शइ हाणे हुनखे जेकॾहिं वरी शराब था चऊं त पाण खे शराब सुझे थो जेको दुकान ते थो मिले या फरहान थो मिले हाणे उहो बि शराब जी माना अरबी में कोन्हे उहा माना अरबी में माना पाणी पीअण जी ॻाल्हि का बि शइ पीअण वारी पर पोइ हाणे सभई माण्हू आहिनि लाफी हा गौलन वला हा यून ज़फून हिन इहो जेको पीअण जी शइ आहे हुन में को मथो कोन थो फिरे ऐं न की उहे हुनखां बेहोश थींदा पीअण वारा इन हुम ऐं उन्हनि वटि आहिनि निक निगाह झुकाईंदड़ हूरूं ऐं वॾियुनि अखियुनि वारियूं तर ऐं कासरात तर्फ़ ईननि कन हुन कन हुन बैदुन मखनून ॼण को उहे आना आहिनि ढके रखियल मखनून फ़क़बल बाद हुन अला बैदीन यत सा हलून पोइ हिक ॿिए जे वेझो हूंदा हुआ जेके माण्हू वेठा आहिनि पोइ मर्द हूंदा आहिनि पासे औरतूं हूंदियूं पंहिंजी जॻह ते सभु हूंदा हुआ जनत में ईअं हिकिड़ो रुगो मर्द वेठा जनतूं मर्द मर्द जनत में ईंदा औरतूं कोन वेंदियूं जनत में औरतूं मर्द जनत में वेंदियूं पर हिक ॿिए जे साम्हूं वेठा हूंदा जेके बि पंहिंजे फैमिली वारा हूंदा जेके बि पाण में हूंदा हुआ पोइ हिक ॿिए खे पुछंदा हे त साल हिक ॿिए खां पुछंदा काल काल उन्हनि मथां चवण वारो हिकिड़ो चवंदो इनी कान ली करीन मुंहिंजो हिकिड़ो यारु हूंदो संगती करीन हो मुंहिंजो दोस्त हो सम्झो उहो उहो ज़िंदगी हयाती में जॾहिं ज़िंदगी में हुआसीं दुनिया में हुआसीं त हिकिड़ो मुंहिंजो यार हो हिकिड़ो संती हो मुंहिंजो यकूल ऐं नखल मिनल मुसदीन चवंदो हो त छा तूं मञीदड़नि मां आहीं यानी पैगम्बर खे तूं मञियो आहे रसूल पाक सलाहु खे या अॻियां नबीअनि में मञा जेके उहो जेको बि माण्हू हूंदो हो चवंदो मूंखे चवंदो तो हिन माण्हू जे पोयां लॻो आहीं रसूल सलाहु जे नालो चवंदो माना हिन चरी आहे मजनू आहे हिन जे माण्हू पोयां लॻो आहीं तूं अहिड़ो आहीं अहिड़ो आहीं ऐं पंहिंजो किताबनि जी ग्राह कंदो या किताबनि जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाईंदो वेठो भई ॻाल्हि हुजे न हुजे तूं हरू भरू भेण नूरनामे जो वेठो ज़िक्रु कर तोखे कहिड़ी मुसीबत खयो आहे भेण <clears throat> ऐं पूरी पूरी फैमिली हिन जी यानी ॿिए कंहिं माण्हू जो वातावरण न ॿुधो आहे भई इन हिकिड़ी फैमिली नूरनामो अहिड़ो भई नूरनामे में तोखे कहिड़ी तकलीफ़ आहे भई छा हिनखे ख़बर पइजी वई हली जो नूरनामे जे ख़िलाफ़ु एॾो थियो आहे قال قائل منهم तसदीकण वारनि मोमिना वकुना थुरा मन ऐं मदीनून त पोइ बदिलो ॾिनो वेंदो असांखे मतिलबु अहिड़े नमूने सां वरी هديو تي मिटी हॾियूं थी वेंदासीं हुनखां पोइ उथंदासीं ऐं असांखे قال هل वेंदो कालल हाणे हुनखे चयो वेंदो तूं उन माण्हू सां खे ॾिसंदे हुन सां ॻाल्हाईंदे मतिलबु त उहो ॾिसी त वेठो आयो जन में तूं हुन सां ॻाल्हाए पियो मूं अर्ज़ु पियो कयो पाण हिते ख़तमु थो करियां फ़िलहालु पोइ हिनखे इनशा वरी हिनखे पढ़ंदासूं का मितना वखुना तुराबन इनाल मदीनून खां पोइ वरी पढ़ंदासूं हाणे आयत थी वई पंहिंजो टेवंजाह आयत अलाह वफ़लना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना सरात मुस्तक़ीम सरात الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين